muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu wajen karanta Qur'ani daidai ya taimaka mana wajen fassara Qur'ani daidai ya taimake mu wajen aiki da abinda da Qur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da mu da iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna Allah ya sa mu a bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake karɓan kyawawan addu'o'insu da ayyukansu na ƙwarai ya sa mu a cikin bayin da a ƙarshen wata ramadana za mu shiga cikin waɗanda Allah ta'ala ya gafarta musu gaba ɗaya fitina da muke ciki da annoba muna roƙon Allah subhanahu wa ya nuna mana ƙarshen ta. waɗanda suka yi ta rasuwa a cikin musamman dattawa da ake samu ko ita ne ko wani abu mai kama da wannan muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suka kamu da ita ko da wata cuta Allah ta'ala ya ba su waraka waɗanda ba su kamu ba Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu gaba ɗaya kuma Allah ta'ala ya sa ita da duk wata annoba su zama rahama ne gare mu ba azaba ba gabanin fara karatu kaman kullum za mu fara da duba abin da ya sawwaka na tambayoyi insha Allah ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatu ina roƙon Allah ya tabbatar wa mahaifan malam da na alaramma dukkan falala da alkhairan da Allah ya ambata a ƙur'ani to amin ya hayu ya ƙayyun muna godiya Allah ya saka da alkhairi malam menene matsayin mai azumi ya yi ƙaho ko kuma a ɗauki jininsa don gwadi ko kuma ya ba da gudumawar jini ga wani wanda yake bukata to wannan tambayoyi ne guda uku ina ga a cikin guda ɗaya matsala ta yin na karya azumi ko baya karya azumi matsala ce khilafiya da malamai sun kara wa juna ilimi a kai wasu suna ga wasu bangarorin hadisai din an soke su suna ga ba a soke ba amma magana ta fi rinjayarwa kuma zuciya ta fi nutsuwa da ita dogaro da hadisi riwaya na imamu abu dawud da rahimahullah da ke cikin sahihu abi dawud hadisi na 2074 a cewa yin kaho yana iya bata azumi shine aftar alhajimu wal mahajum, wato aftar al hajimu wanda yayi kaho wa wani azumin sa ya baci saboda zuka da ake yi wal mahajum da wanda aka masa kaho shi ma azumin sa ya baci so ala halin malaman da suke ga cewa kaho na ɓata azumi wannan hadisi da sauran hadisai ne madogararsu kuma sun rike cewa kai tsefe yin halitta yace yana bata azumi amma akwai malaman da suke ganin hukunci ne mansuhi wanda kenan an soke shi so wannan matsala ce babba ta tsakanin malamai amma cewa a rama azumi din ya fi nutsuwa a zuciya kuma ya fi cire mutum daga cikin hali na damuwa ko abin da ya kama da wannan wallahu ta'ala alam sai tambayar taka ta biyu kuma shine eh, yin kaho ko kuma ɗauki jininsa don gwadi ɗaukan jini don gwadi wannan baya ɓata azumi in ka duba cikin fatawa arkanin islam na sheikh muhammad bin salih al-usaimin a wuhaibi tamimi rahmatullahi alaihi namba na 478 yi magana mai tsawo a kan cewa akhdhu dam litahlil don yi bincike a kai wannan baya bata azumi mai dalili saboda ɗan kaɗan ake dauka ba a kwatanta shi da jinin da aka cire na kaho shi kawai ɗan sirinji za a saka a ɗauka a ce za a yi testing Sau da haka idan mai azumi yana azumi kuma adadin jinin da za a ɗauka bai kai ya kare azuminsa ba sai aka ɗauki jini don a je a yi test a duba mai ke damunsa a magana mafi inganci na ahadul ilmi wannan shi baya bata azumi don jini ne dan kaɗan sai wallahu ta'ala alam na uku kuma shine ko kuma ya ba da gudumawan jininsa a cikin wannan littafi na fatawa arkanil islam shafi na 478 ɗin ibn usaimin rahmatullahi alayya amsa wannan fatawa na ba da gudumawar jini ya ce a fahimtar da yake yi da ita shine gudumawar jini da ake ɗiba shi ma yana iya bata azumi amma a babin kiyasi mai dalili ya ce saboda adadin jinin da ake ɗiba ya fi kama da mai yin kaho, to idan a kaho an ce aftaral hajimu wal mahajum a hadithi na 2074 a sahihu abi dawud ya ce to wanda aka ɗauki jininsa da yawa don a kara wani abu a ɗauki leda guda wani lita ɗaya wani lita biyu wani abun da ya kama da haka ya ce kwantitin jinin adadinsa ya wuce wanda ake ɗauka don yin gwaji so sai ya da waccar matsala ya ce shi wanne na iya bata azumi a wasu bangaren fanka ganci abu ya bata azumi ba wai ana yi ne don a wahalar da kai ba a shari'a tana yi don ta kare ka ne yanzu kaddara an yi wa mutum kaho jini ya fita a jikinsa da ya kai lita biyu ko uku ko hudu ko biyar sai aka ce ci gaba da yin azumin wani sai azumin ya galabaitar da shi har ya iya kaiwa ga rasa rayuwarsa ko wani abin da ya kama da haka bai sani ba so don shari'a ta kare ransa shi sa aka ce aftaral hajimu wal mahajum din kaga mai dalili wanda aka masa dan menene shi don a kare ransa ne so da aka ce ɗaukan jini ko ba da gudumawa jini an cire lita biyu lita uku ko abin da ya kama da haka a jikin wani za a kara wani in ka duba adadin jinin yana bukatar wanda aka dauki na sai samu kulawa ta musamman a lokacin da gaggawa na abin da zai ci da abin da zai sha da dan baccin da zai samu saboda daukan jini yana bukatar mutum yayi ainihin kaman jinyar kansa musamman idan jinin iya da yawa to don hikimar kare rayuwarka da tawa shi yasa shari'a wannan bangaren sai ta ce wannan azumi mai babu shi don me na'am don a kula da kai kuma kai maka kula da kanka to zaka dauki maka mutum kaho bukata ta kama ta gagga saboda kaho magani ne a sunna ko kuma gudumawar jini ya kama an rasa wanda zai bayar shi ya je bayar to yana iya ajiye sa take ya ci abinci ya sha abin sha bayan wucewar ramadana kuma zai rama wannan azumin shi ba a yabe masa ba wani azumi zai rama amma kuma ya duba girman guduma wadda ya bayar na kokarin saving rayuwar wani kubutar da rayuwar wani daga halaka idan Allah ta'ala aiki da jinin ka konawa ya rayar da wani albarka sab a sadadin wannan jinin ai ni'ima ce bai girma ga mutum don haka kula ga wannan a magana mafi inganci in mutum ya ba da jininsa zai rama azuminsa guda ɗaya kuma muna fatan Allah ta'ala ya karbi aikin a matsayin ibada na wanda ya rayar da al'umma gaba ɗayanta wallahu ta'ala a a'lam wannan ya yace assalamu alaikum malam wa alaikum salamu Allah ya ji kan iyayen malam amin tambaya ta kamar haka ina neman aure ne mun je tambaya an ce an bani na ba da kudin na gani ina so da sauran kayayyaki da kyaututtuka da ake yi na wacce aka baka kawai kwatsam daga baya sai na ji ai ita matar ma an aurar da ita ga wani menene matsayin wannan abun da aka karba daga gare ni to na tausaya maka kuma na jajanta maka saboda al'amari ne mai wahalan sha'ani mutum ya yi wannan hidima don auren mace kuma a zo a ce daga baya an aurar da ita matsayin wannan na farko a shari'a idan har tana son ka kana son ta akwai yarjejeniya a magana mafi inganci na malamai abin da aka yi bai halatta ban an tsananta a ce haramun ne saboda akwai hadisi riwaya na imamul bukhari rahmatullahi alaihi da yake cewa la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatib aw ya'dina wannan hadisi iya cikin aljami Sahi sahih al-musnad min hadisi rasulullah wa wa ayyamihi wanda aka fi sani da sahihul bukhari hadisi na 4746 annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ce la yakhtubu ahadukum kada ɗayan ku ya taɓa neman aure ala khitibati akhihi akan neman ɗan uwansa idan an ba wani fadishin izini ya fara zance da wata ko za su fahimci juna matukar an amince da shi an ce an yi kuma ya yi magana da ita ya zama kuma ta amince da shi in budurwa ce ko da ce na'am ya yi. ko kuma a ce kina so ta dan sun kuyar da kai <laughs> ta ki magana game da sunna ta faɗa an taskot in aka ce kina so sai ta yi shuru. to ita mace idan ta yi shuru in budurwa ce to endorsement ne shine ta yi endorsing abun saboda a ka'ida da tarbiyyar musulunci ana bukatar mace ta zama mai tsananin kunya musamman budurwa ana zuwa ganta da kunya sosai shi yasa wajibi ne a kula da tarbiyyar ƴaƴa mata duk abin da zai rage musu kunya ayi avoiding dinsa. Allah ta'ala ya kare mu daga fitina na uh, technological advancement satellite stations da kuma waɗannan new media platforms don Allah ta'ala ya kare mu daga fitintuninsu saboda sun kai makura wajen wahalar da iyaye wajen tarbiyya a yanzu sun kai makura al'amura ne da suke da alkhairi da yawa a ciki suke kuma da sharri da yawa tsarinsu shine kamar takwabi ne da yake da baki biyu ko a aiki da shi wajen alheri ko a aiki da shi wajen sharri hannu ne wani zai rubuta alheri wani zai rubuta sharri wani zai iya aiki da hannunsa ya kare rai wani kuma zai aiki da hannunsa ya halakar da rai da babu dalili so da haka waɗannan al'amura ne da ci gaba ne ni'imomi ne na al'umma amma in ba a yi sa'a ba to waɗannan abubuwa na new media platforms suna wahalar da iyaye a tarbiyya Allah ta'ala ya ba mu sauƙin aiki da su ɗin a hanyar da Allah ɗin yake so ya kuma sauwaƙe mana tarbiyya ɗin kuma ya wuce mana gaba wajen tarbiyyar 'ya'yanmu yadda addini ya dace al'amura ne da suke da muhimmanci suna taimaka wajen sadar da zumunci wajen neman ilimi wajen watsa nasihu yanzu ba da su muke nasiha ba yawanci online mutane dubbai nawa ke karuwa da shi ba za su yi rugu ba so shi matsalar shi shine ba za ka ci abin sharri ba ne saboda zaman su alheri ko shari ya ta'allaka da a hannun wa yake in ya shiga hannun mutumin kirki da zai ga ya zama alheri in ya shiga hannun mutumin banza sai ya zama sharri in ya shiga hannun waɗanda ba su da ƙanana ba su da hankali to kuma sai an sa ido sosai wajen kula da me suke yi don me don a kare mutuncinsu da addininsu da kuma kunyarsu so da a ka'ida aka masa izini ya fara neman mace la ya a ahadukum ala a akhihi kada ɗayanku ku yi nema akan neman ɗan uwansa to a wannan halin aka ce ya nema sai ta karkata gare shi to wani ya zo shi ya ce yana so ya bata tsakani malamai da sun tafi akan wannan kai tsaye haramun ne shi ne fahimta ta imamu shafi'i rahmatullahi alai ita ce fahimta ta imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi shafi'iyya da hanbaliya akan haka suke abinda kawai imamu shafi'i rahimahullahi, ya kara da kuma wasu ɗalibai na imamu ahmad shine cewa rahimahumullah idan har ya zama mutumin da ya aka masa izinin sai ya bayyana gare ka cewa mutumin kuma mutumin banza ne maybe iyayen ba su sani ba ko daga baya bayyana ga iyayen mutumin banza ne to a wannan hali ya halatta a ba wanda dama izinin ya shigo in fa za a dage a tsaye da na farkon a ce na biyu ya shigo to wannan kuma shi ya fi dacewa don kada a kawo mai a kawo wani mummunan saɓani zai raba hankalin wacce ake nema biyu da ce in wani ba a nutsar shi sai a tsaye da shi sai a ba wani dama ya shigo karshen hadithin sai ce ko kuma idan ya yi izini ya halatta idan yana nema sai wani ya zo ce kai a gaskiya injiniya musa injiniya ishaq wane wane ko ustazu ibrahim misali ko dr ɗanladi ko dr ah, musab ko wane na ga wacce da kake so amma dai gaskiya hankalin ka ya kwanta da ita sai ka faɗa ka ba hankalinta sai ce ba damuwa in kana so ka zo mu gwada nema tare mana saboda kenan shi ya shirya sai ya baka izini to a nan sai hadisin ya ce sai dai in ya ba da izini da wannan malamai suka ce in shi ya baka izini wanda ya fara neman ya ce ka zo ku gwada tare to a nan shari'a ta amince cewa sai ka je ku gwada idan kai kana so in kuma kai kara ka ce a ano ba bukata tunda kana ciki ai na nutsu da kai kuma na tabbatar da cewa kai din ma mutumin kirki ne kuma akwai alkhairi sai ka hakura kai ma'anan kayi kara kamar yadda shi ya kara amma kara ta sa tafi girma dan namiji in ya gani yana so ya ce ma zo ka gwada wani yana ɗauka abun kamar yaƙi ne so mai hakurin da zai ce zo ka gwada ai juriyar tasa ta kai kuma ina ga ya shirya maybe yana ga cikin sauki ba za ka iya kasa shi ba to idan ya fahimci haka sai ce ka zo ka gwada amma an ka samu wani wanda yake a ran ma kace zai gwada kuma yana da karatun qur'ani ya iya kira'o'i ya iya riwayoyi yana da sauti ko ka samu wani gogagge a harkar karatun zamani ko wani gogagge dan kasuwa da yake bin Allah to an aka yi wasa kuma sai je da wata ni'ima da ta fita ka sai ya sa kuma kai ka zama abin tausayi <laughs> to a ka'ida gaskiyar magana hakan baya halatta cikin magana mafi inganci in dai har kai mutumin kirki ne ita mutumiyar kirki ne kun yadda da juna a ce ya zo ya nema ba tare da an gaya ma ba har aurar da shi wannan an saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan iyayen suna da dattaku abubuwan da ka kai na kuɗi na gani ina so akwati daga hada ka kai na kaya ba sai kai magana ba ya su dauko su da maka da shi saboda kada su yi kuskure biyu kuskuren farko raba abin da Allah ta'ala ya kulla kuskure na biyu kuma cin haƙƙinka da ka bayar wanda ka bayar ne ba kyauta ba a babin an riga an baka ne sai kai aiki da al'adun da ake yi da su wanda shari'a ba ta haramta ba kai wasu abubuwa na alheri don me don a matsayin daga cikin abubuwa na al'ada da ake gabanin aure yin abubuwa na al'ada gabanin aure kamar yadda na faɗa ba laifi ba ne laifin shi ne mu mai da su farilla ko wajibi ko sharadi ko rukuni da rashin yin su zai kawo matsala ko ma aka yi su ba a yadda ake so ba a ce yarwa ta gaza kuma sai zama abin magana to shine laifin amma kyautatawa babu laifi a kai mafhum tayyib insha Allah ta'ala za mu tashi yau darasi na goma sha takwas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 minkum ake ɗaukar rayukansu a cikinku wa yadharuna suke barin azwajan matansu da aure yatarabbasna suna zama su yi dako su jira bi hinna da kawunansu arba'ata ashhurin wata hudu wa ashara da kwanaki goma fa'iza ajala hunna, idan kuma suka kai zuwa ga ajalinsu na karewan iddarsu kenan ta taƙaba fala junaha alaikum babu laifi a kan ku ku waɗanda kuke waliyansu fi ma na cikin abin da suka aikata fi na cikin kawunansu bil ma'arufi da kyautatawa wallahu Allah bima ta'amaluna bisa ga abin da kuke kaikatawa khabirun mai cikakken ilimi ne da sirrin ayyukanku kuma mai ba da labari akan ilimin wannan aya ita ce kusan kololuwar aya da ke magana akan iddatul wafat wato idda ta rasuwa da mata ke yi wannan aya ta cikin suratul baqara ta 234 ita ce kusan ginshikin karantar da mata idda mace na da aure Allah ta'ala ya kaddara mijinta ya rasu so idan mijin ya rasu za ta yi zaman wata hudu da kwana goma a mafiya yawan halaye tana masa idda na'am wannan kuma shine a hausa muke cewa bisa ga al'adu sai a ce tana takaba in an ce tana takaba shine mijin ya rasu tana zaman zama na me na dakun kwanaki na ibada da take yi na keɓe kanta da bin wasu irin ladubba da hukunce-hukunce na tsawon lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ta da yi ko ya kaddara za ta iya yi mafhum tayyib da ne ake cewa iddatul wafat wato idda ta rasuwa waccan kuma na aure sai a ce iddatul talaq idda na shika a musulunci dukkanin sunansu idda ne amma a hausance ba mu cika kira da cewa iddan ta kaba bai wancan bija kawai ta kaba take yi amma a ka'ida da shikan aure da rasuwar miji wannan zaman dukkaninsa idda ne abin da yake ishara ga shine wasu kwanaki ne da ake irgawa ko wani jini ne da ake irgawa ko wani sharadi ne da ake daku ake irga ake bibiyar sa dan ya tabbata to sai a ce idda mafhum tayyib haka in muka duba qur'ani makaranta ne mu duba yadda ake ta shiga da mu a shiga cikin matsala ta aure a fita a shiga cikin matsalan shika a fita a shiga cikin matsalan auren mushirika a fita a gangaro magana akan shayarwa a fita a zo magana akan yayan da da ake shayarwa a kammala ana kammala shayarwa kuma sai aka zo maganan rasuwar mai gida ka duba yadda Qur'ani ya dauka ai yayi aure har ya haihu har ya shayar da 'ya'yan bayan na Allah ya kaddara wasu sun girma watakila wasu sun tafi jami'a wasu sun zama manyan yan kasuwa wasu aran momi wasu ma in Allah ya ga dama sai ya kai har sai ya gani wannan hikima na jerin gwanon ya nuna mana farayuwar akwai karshe ne dole akwai karshen ta za ka yi duk burin dan adam ka girma iyayenka sun rene ka ka yi karatu ko ka yi kasuwa ko kuma ka koyi sana'a har ka zo ka yi aure sai ka zo ka haihu to kuma me kake jira shikenan ajali kake jira duk wani abin da dan adam yake bukata ya ci a rayuwa duk wani abin da ya kai kana son ganin jikokinka jikokin ƴaƴanka wannan wani abu ne na buri amma cikar kamala na a baka hanzari a rayuwa ai kai ka aura ka haihu ƴaƴan sun girma wasu sun kai su yi aure ko sun yi ta ai rayuwa an riga an yi ta mafhum tayi wannan aya na tunatar da mu kuma al'amarin mutuwa ka haihu kun shayar an yaye to kuma fa akwai rasuwa ana iya yi Shi ne idan ka tuna jin daɗin duniya kuma sai ka tuna akwai wani abin da zai bijiro ya yanke in kuma ka tuna wahalar duniya sai ka tuna akwai mutuwa in ta zo kuma shi na wahalar ta ƙare na duniya Wallazi na waɗanda wa fauna, kalmar wa fauna shi ne bahaushe ke cewa ya yi wa Fati. to ya yi wa Fati daga wannan ne an ce wane Fati shi ne ya rasu a wajen bahaushe a wajen balarabe mata fulanun babu izgili a cikin wane ya mutu yitun macacce ne ba su da izgili saboda hatta annabawa a ƙur'aninci ana jingina musu wannan amma idan ka duba a ladabin bahaushe ba a cika san jingina wane ya mutu ba idan ana masa tsammanin rahama sai dai a ce wane ya rasu shi yasa idan muna yare mu rika kiyaye ladubban yaran yana da takaici daga je wani ya ce maka ai malam Musa ya mutu a waje a ka'idan bahaushe hakan bai dace a yi ba an fi jingina kalmar ya rasu saboda me saboda tsammanin rahama da ake masa amma a wajen balarabe ba laifi ba ne in ka duba kuma lafazin ƙur'ani duka ya kawo waɗannan amma kullum yare idan kana magana da shi to ka kiyaye irin ladubbansa shi zai sa a fahimce ka yanzu balarabe ya ce maka fulani wa bunus sabil dan hanya ne kana faɗa kowa san me amma in ka samu bahaushe ka ce wani dan hanya ne in ba mutumin da ya san addini ba ya gane dan hanya saboda me hanya ta haife shi ko saboda kaga ba yarensa bane shi yasa idan muka zo bunis sabil maimakon mu ce dan hanya sai mu ce matafiyi kaga matafiyi an fassara ne da ma'ana ba da lafazi ba in lafazi ne sai a ce ɗan hanya sai a bar mutane a cikin rudani to yasa ana fassara abu a riga duba kalmomi da ladabin su yadda ya dace sai a fassara sai a fahimta in yanzu kawai ka samu mutum kana Hausa kace wa Balarabe ko Bahaushe ina wani sai ka ce na wuce shi a bakin kasuwa yana shan rana kana faɗan wannan ya fahimta cewa ya zauna a bakin kasuwa rana na kansa amma ka gaya balarabe ka fassara kalmomin a larabci ba zai fahimta ba aina fulan ina wane sai ka ce maratu bihi wa huwa bi fammi suq yashrabu shams zai fahimce ka ba zai fahimta ba na wuce shi kace bi fammi suq sai ka kira baki wai shine bakin kasuwa ba haka zai fahimta ba kuma kace yashrabu shams yana shan rana zai fahimta ba zai fahimta ba so shi sa yare in ana fasara a rika kiyaye ladubbansa walladina waɗanda yuta wa fauna minkum suke wafati ko suke rasuwa a cikinku ko kuma in kai direct fasara ake ɗaukar rayukansu ya fi ladabi da gaci ake kashe su yuta wa fauna ake ɗauka ba a kira wa yake ɗauka ba a nan minkum daga cikinku ku mazaje akwai wanda ake ɗaukar rayuwarsu magana ta biyu kuma da aka ce yuta wa fauna kaga an gina yuta waffa wannan fi'ili ne mudari'i mabniyu lil majhul wato ba a faɗi wa yake ɗaukar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 taimakon Allah Allah ya kara wa rayuwa albarka shi a riga ba a rasa nono kaga daga kaci a baka misali lokaci kafin ka rike bakin ka sai ka ji abin kaman ilhama sai Allah ta'ala ya gaidin aramma Allah ya saka da alkhairi wannan misali ne mai kyau kaga a wannan ayar Allah ta'ala ya ce Allahu yatawaffal anfus hina mautiha Allah yake daukar rayuka a lokacin mutuwa cikin suratul zumar kenan ko aya ta 42 kaga sai ya ce Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wanda bata rasu ba kuma a cikin bacci ne amma kaga daukar rai sai Allah ya ce shi yake mu ajiye wannan daya mu irga na biyu kuma Allah yakan iya cewa mala'ikan mutuwa na iya yi قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Allah ya saka da alkhairi Allah ta'ala yake cewa me qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wannan zai zama cikin suratul sajda aya ta 11 kenan qul kace yatawaffakum wanda yake ɗaukar ranku shine malakul mautu mala'ikan mutuwa asalin sunansa shine malakul mautu wannan mudafun wa mudafun ilaihi a ƙur'anance da a sunnance cewa sunansa azra'ilu zara'ilu sheikh muhammad nasiru dinar albani rahimahullah ce duk bincike ya nuna cewa wannan bai zo a hadisi ko a ƙur'ani ba in iya da asali to isra'iliyat ne amma asalin mala'ikan mutuwa shine malakul mautu ba a zara'ilu ba mafhum tayyib kaga anan can ayar farko da aran ma ya kawo mana cikin zumar ta 42 Allah ya ce shi yake daukar rai ta biyu da aran ma ya karanta cikin sajada aya ta 11 kuma Allah ya ce mala'ikan mutuwa ke daukar rai wani wuri kuma sai ya kira ko manzanni وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون wannan zai zama cikin suratul an'am ko aya ta 61 a nan wurin muhallu shahid Allah ta'ala yake cewa hatta idza ja'a tawaffatu rusuluna shine muhallu shahid har rusul manzannimu bi ma'ana al mala'ika mala'iku ne suke dauka idan mutuwa ta zo wa ɗayanku sai mala'iku su ɗauki ransa to kaga a ayar farko a cikin suratul zumar Allah ta'ala ta 42 ce shi yake ɗauka aya ta biyu da ayar ma'aika cikin sajada ta goma sha ɗaya Allah ta'ala ya ce malakul mauti a aya ta uku kuma da ya ka cikin suratul an'am ta 61 Allah ta'ala ya ce mala'iku ke ɗauka malamai suka ce in ka gwama guda ukun nan shine ma'anan walladina yutawaffawna minkum misalai ukun nan shine na farko Allah yake ɗauka me Allah yake ɗauka iya nufin Allah ne yake ba da izinin a ɗauki rai mala'ika baya yi na ƙashin kansa idan lokacin ya yi Allah zai ce to lokacin wane ya yi sai ya je ɗauka to wannan wanda ya ba da umarni aina zama shi ya yi me shi ya aiki saboda shi ya bada da umarni na biyu wa ake ba umarni shine Allah ya bada da umarni a cikin zumar ta 42 sai ba wa mala'ikan mutuwa umarni kamar yadda misalin da aron ma'aika cikin sajada aya ta goma daya shi mala'ikan mutuwa da aka ba shi umarni sai ya zo ya ɗauka idan ya ɗauki ran sai kuma na uku da Allah ta'ala ya ce mala'iku ne ke ɗauka kamar yadda hadithi na albara bin azib radiyallahu anhu ya faɗa ko cikin littafin ahkamul jana'is wa bid'a wa ana muhammad nasir rahmatullahi alaihi ko da tarhisin ka duba akwai sai mala'ikun su karbi ran a hannun malakul mawuti sai su haura sama da shi sai a tafi sama da ran mutum to wannan shine yadda ake gwama ayoyi duka uku a wuri ɗaya ma'anan ya fito don za a ga lokaci Allah ya ce ni na ɗauki ran to sai ka ce saboda Allah ne yake ba da umarni in ya ce mala'ikan mutuwa ne yake ɗauka saboda shi Allah yake umurta sai ya zo ya cire ran in kuma ya ce sauran mala'iku ne saboda idan malakul mutu ya karɓa zai ba wa sauran mala'iku kaga tsakanin malakul mutu da sauran mala'iku sun yi work ne bisa ga umarni na Allah subhanahu wa ta'ala so saboda duka ukun nan su shiga sai Allah ya ce yutawaffauna walladina waɗanda ake ɗaukar ransu saboda mai saboda ɗaukar ran mataki uku ne Allah ya yi umarni malakul mautu ya zo ya ɗauka in ya karɓa mala'iku su sauko su karɓa kuma su haura da shi sama to shine sai a ce yutawaffauna ka duba balaga ta Ƙur'ani. kawai sai ya ce wanda ake ɗaukar rayukansu daga cikinku saboda mai saboda matakan na da yawa haka ake ɗaukar rai so wallazina yutawaffawna minkum waɗanda ake ɗaukar rayukansu a cikin ku ya zaruna sai su bari kaga wallazina yutawaffawna minkum wa ya zaruna a wurin shine asali muftada daka daga na muftada ne kuma shine ismu mausul sadan shi shine a matsayin khabar daga nan sai ka gangara so daka jumla ce da take kunshe da muftada wani bangaren ta khabar wani bangare nata kamar da aya guda kan zo a matsayin muftada a wata aya ta zo a matsayin khabar so da ka waɗanda waɗanda yuta wa fauna minkum ake ɗaukar rayukansu a cikinku musamman ku mazaje da ake magana wa yazaruna suke barin yazaruna shine ya turukuna suke bari a bayan sun rasu azwajan matayensu da suke aure ko mutum da ya iya da mata biyu ko uku ko hudu ko mace ɗaya ko kuma wani na da ɗaya wani na da ɗaya wani na ɗaya duka sun rasu kaga jam'in ya zama mai azuwajan azuwajan jam'u taksir ne na zaujun zaujun kuma shine mufradi wato guda ɗaya singular sai a ce zaujun a ka'idar larabci zaujun shine man uqida lahu nikah imma zakar wa umma wa imma unsa duk wanda aka daura masa aure namiji ne ko mace a larabcin qur'ani larabci fusha standard arabic sunansa zaujun namiji sunansa zaujun mace sunanta zaujun wani zai ce to ina aka samu kuma zaujatun an samu zaujatun ne daga wajen malaman alfara'ib malaman raba gado idan aka yi da suwa sai suka yi tebul haka suna raba gado saboda ana yi ana yinsa jadwali ne sai a yi na tabula form haka ake tebul, a tsara shi da columns da rows haka ake raba gado to idan aka yi sai a saka zaujun zaujatun abuna zukurun inasun abun ummun in babu su sai a zo jaddun ko abun da ya kama da haga tun suna tebul sai suka saka namiji zaujun mace zaujun sai a samu rudani wani lokaci sai ya zama zaujin na farko namiji sai a dauka na mace to saboda su bambance namiji da mace suke ce zaujun namiji sai suka kara taga mace sai a ce zaujatun mace amma a ƙur'anance namiji zaujun ne mace zaujun ne maza da yawa azwaj ne jam'i mata da yawa azwaj ne wani zai ce na muka samu zaujat sai a ce daga wancan ka'idar malaman fara'id da suka ce zaujatun mace don su bambance da namiji sai a ce zaujat mu mu'annasi salim a matsayin jam'in zaujatun mafhum tayyib amma an ka duba ƙur'ani za ka ga zaujun yana iya zuwa a matsayin mace ba namiji ba arma kana da misali ko misalai wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wannan cikin suratul furqan aya ta 74 na fi so ka nemo mun ayar zaujun mace kawai ba zaujatun ba wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا aran ma ya koma suratul rum aya ta 21 ni dai ina son eh kwaya ɗaya zaujin to ka nemi ko kisar annabi adam mana da matarsa ina ga ويا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة cikin suratul a'raf kenan aya ta 19 wannan misali yayi kaga sai Allah ya ce wa qulna ya adamu muskun anta wa zawjuka ba a ce wa zawjatuka ba sai aka ce kai adam zauna aljanna wa zawjuka da matarka ba a ce zawjatu ba ga yar uwarta a bakara wa qulna ya adamu muskun anta wa zawjuka bakara aya ta 35 sai aka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 ce zawja To da ka ka'idan zaujun mace zaujun namiji shi yasa misalin da ya kawo na biyu kuma jam'in su kamar cikin suratul furqan ayat da ya kawo rabbana hab na min azwajina kaga namiji ke addu'a misali sai ce min azwajina matanmu ka bamu na kware in mata ke addu'a min azwajina ka bamu maza na kware don haka jam'in maza da mata duka ɗaya ne a larabci fus'a mafhum tayyib wannan misali ne mai kyau ko kuma na cikin rum din wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya halitta muku daga kawunanku mata sai kira mata cikin rum ta 21 so waɗannan misalai ne da Allah ta'ala ya ce wa yadharuna azwajan amma tunda nan rasuwa ne azwajan din kaga da mata kenan shine wa yadharuna zawjat bari mu yake da larabcin malaman gado sai suka bar mata tunda shi namiji baya wannan iddar da mace ke masa na takaba ya tarabbasna suna daku shine ya tarabban ayyanta zirna za su zauna suna dako bi an fusihinna da kawunansu arba'ata ashhurin na tsawon wata hudu wa ashara da kwana goma wannan su ne adadin kwanakin da mafiya yawan mata suke yin takaba idan Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar mazansu za ta zauna tsawon wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu sai ta ƙara kwana goma a matsayin takaba wa da miji mijin da ya rasu ana cewa mijinta ya rasu take sai ta yi me a ranar ta fara takaba ba sai ta jira to bari bari sai wata ta kare in fara ba ita takaba ana yin ta automatically ne daga ya rasu ko da ba ta da labari a ka'ida takabanta ya fara haka ka'ida idda tana faruwa ne take ba abu ne zaki ce sai an jima ba suna me ana fara su take ne to kaga da dama ba su fahimtar wannan ka'ida daga mutum ya rasu kenan ta gaba ta fara sai kuma a duba ladubban takaba akwai takardu muhimmai da aka rubuta akan takaba da suka yi magana mai tsawo a kai akwai littafin ahkamul ihdad na Sheikh Muslih mujalladi guda ne akan hukunce hukuncen da suka shafi takaba iya da muhimmanci in mutum ya duba cikin almughni na Ibn Qudama rahmatullahi alaihi musamman mujalladin sa na takwas yayi maganganu da yawa akan masail na takaba in mutum ya duba cikin fatawa na Bin Bas rahmatullahi alaihi mujalladi na ashirin ya yi maganganu da yawa akan matsala ta takaba sosai kusan ma ya sadaukar da mafiya yawan bangaren akan fatawoyin takaba ne fatawar lajinatu da'ima lil ilmiya mujalladi na goma sha biyu hukunce hukunce ne na takaba waɗannan abubuwa ne duka ba a yin su sai da ilimi ba da al'ada ake yin su ba don bautan Allah ne shi yasa za ka ga kana duba takaban za ka ga ana kurakure da yawa akwai abubuwan da suka zo na shirkiyat har da bid'a da dama a cikin su da ba a Da mu an kula da su ba kuma a ƙa'idansu bid'a ne bid'o'i ne da ba su da asali abin da ya tabbata a sunna kamar hadisin ummu atiyya radiyallahu anha riwaya na muslim rahmatullahi alai hadisi na 2740 take cewa kunna nunha an nahidda fauka salasin illa ala zaujin ta ashurin wa ashara tace an hana mu da muyo wani mutum idda na sama da kwana uku abinda ake ce morning na wanda ya rasu sai dai ga miji shari'a ta ce mu wata hudu da kwana goma wanda yake tabbatar da hukuncin mai takaba wata hudu da kwana goma sai ta ce daga cikin ladubban takaba da aka karantar da mu na farko daga cikinsu ne ta ce shine Allah naktahil kada mu sanya kwalli a ido wannan ladabi ne na takaba matar da ke takaba ba a ta sanya kwalli na biyu daga cikin ladabi na takaba la na tsayyaba da kada mu sanya turare a jikinmu na uku ta ce wa Allah albasa sauban masbuhan kada mu sanya kaya irin na ado da yawa an fi so mace da sanya kaya na tawali'u da kaskantar da kai na hudu a turare an mana sauki mu saka idan a lokacin tsarki ne in mace ta yi al'ada tana ta gaba saboda gusar da hamamin da ke damunta ya halatta da sanya don ta ɗauke wannan hamami ba don wani abu ba wannan ya sa sheikh bin su rahmatullahi alai a littafin da na kira daga farkon ka duba daga shafi na 91 zuwa na 144 ya yi maganganu akan masail da dama na takaba da ladubba ya takaita su zuwa gida biyar na farko adamun khuruj illa li daruratin mace da yake ta gaba ba a son fita a gida sai da darura darura shine ba ta da mai sayo mata abinci tana bukata ba ta da lafiya za ta je ta asibiti ɗanta ba lafiya ba mai kai shi da wajen asibiti za ta iya ɗauka ta kai in ka duba cikin littafi na almuhuni na ibnu qudama rahmatullahi alai mujalladi na takwas daga shafi na 88 zuwa na 162 yayi magana akan waɗannan uzurin da ke faruwa ya kawo hadisai na imamu ahmad rahimahullah da mata ke zuwa jin fiyayyen halta ko kuma su fita za su sai wani abu suna ta kaba sai namiji ya ce aiki koma gida bai halatta ba sai su tambayi manzon Allah za mu je nemo abinci kuma an ce bai halatta ba manzon Allah ya ce tunda baki da mai miki je yake to har neman abinci ya ba su daman su je su yi to kaga kenan fita idan ba ta da mai ba ta abinci dole ta nema to ya halatta ta je in ku aiki ne na ofis to yana da kyau ya zama akwai tsarin da matan da ke ta kaba a yi ƙoƙarin rika ba su hutu kamar yadda ake ba da hutu na haihuwa da abin da ya kama da wannan suna da wannan bukata ya dace zama akwai tsari a gwamnatoci na ba da hutu ga matar da mijinta ya rasu don mai dalili saboda zamanta na gidan da asali wajibi ne to zarura da zai sa ta fita aikin ofis ko abin da ya kamata haka da ake biyanta wata ya dace ya zama mai an ɗauke mata a wannan lokacin sai a ce to an bata wata biyar ta huta a gida wannan sai zama an tausaya mata da abin da ya faru gare ta so da na farko ladabi shine ba a fita a gida ladabi na biyu ba a sanya abu na kaman turare sai dai a hali na darura kamar lokacin tsarki ko na tsananin bukata na uku ba a yin ado sosai ko na kayan sawa ko na sanya gwalagwale ko abin da ya kama da haka ko sarka ko na abu waɗannan ba a bukata a lokacin takaba a sa su na hudu ba a shafa kwalli sai dai in ciwon ido ne ya kama za ta iya sawa kwalli a matsayin magani a wannan hali ya halatta tana iya yin su waɗannan iya daga cikin muhimman ladubba da aka sa mace idan tana ta kaba sai ta yi su sai ta kiyaye su muhimman ladubba ne amma ce a aka ta zauna ita kadai wannan bai da wani asali a addini in ta zauna ita kadai ba damuwa ta dai shagaltar da kanta da ambaton Allah subhanahu wata'ala kar ta sa baki a cikin tadin da bai da amfani in bukata da kama sai ta fita in ba ta kama ba sai ta zauna kamar da muka yi bayani a fatawa da muka amsa ran nan cewa mazala ke ce in kusi hatta ya bulugal kitabu ajala haka manzon Allah ya gaya wanda za ta fita yace zauna a gida sai ta zauna a gidan da mijinta ya rasu in kuma gidan babu aminci ko kuma ba mai kula da ita ko babu tsaro ko akwai wasu matsaloli a babin darura ya halatta ta canja gida daga wani gida zuwa wani gida wannan ya halatta so da ladubba ne muhimmai ga matar da ke ta gaba sai ta kiyaye za ta yi wata hudu da kwana goma sai dai akwai waɗanda a nassi an toge ba dole ne sai sun yi wata hudu da kwana goma ba babban abin da aka toge shi ne mace mai juna biyu wa ulatul ahmali ajaluhunna an hamlahun wannan cikin suratul talaq wani bangaren aya ta hudu kenan da Allah ta'ala yace wa ulatul ahmal ajaluhunna waɗanda suke da juna biyu ajaluhunna ajalin iddansu na aure idan ya mutu da ajalin taƙabansu duka biyu ayyadu an hamlahunna shine idan suka haifi abin da yake cikinsu. su shi sa akwai hadisai da dama da mace mijinta zai rasu bayan layali yan kwana biyu ko uku ko hudu sai ta haifi sai mazan Allah ya ce ki je kin gama taqaba so in mace na da ciki a ƙa'ida, ba a aiki da atwalul ajalaini abinda za a yi shine sai a duba wanne ne tana da ciki eh to haihuwan shine karewa ta kaba akwai fahimtar ibnu abbas radiyallahu anhu ce za yake da atwalul ajalaini to amma ko shi a wurin abin da ya karkata shine kuma cewa a fatawarsa ta biyu shine cewa wa ulatul ahmali aihuwan ya wadata so raka in mace na da ciki da kwana uku mijinta da rasuwa sai ta haihu ta gama ta kaba in sati ne ta gama ta kaba in kuma cikin bai wuce wata biyu ba ko uku to kaga za ta yi ta kaban wata shida ko bakwai duka tana ciki saboda har sai ta aiko tukunna sai zama ta kammala ta gabanta amma in ba ta haihu ba to tana cikin ta gaba za ta yi tsawon wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma malamai sun yi ta kara wa juna ilimi me yasa aka ce wata hudu da kwana goma specifically wasu al'amura na shari'a ta abudiyya ne Allah yakan ce ku yi ya gane da muka ce mu bayi ne gare shi in mu bayin ne mu bayin na hakika ne na biyu dole mu amince hikimomin da Allah ta'ala ya yi a cikin hukunce-hukuncensa akwai abin da ba za mu ce ya saba hankali ba sai dai mu ce ya yi wa hankali fintinkau akwai abin da hankalinmu bai kai ya fahimta ba ba a cewa ya saba hankali sai dai a ce ya wuce hankalin in ka tada kakaninmu da kakanin kakaninmu da suka rasu shekara ɗari in suka ga duniyarmu a yanzu da yadda take ciki ba za su yadda da cewa ba sihiri ba ne kana zaune a nan kana magana da wani iya saudiya kana program layi wani yanzu yana kallon mu daga saudiya wani daga abuja wani daga kaduna wani daga gombe wani daga bauchi wani daga kano wani daga taraba wani daga adama wani daga zamfara wani iya kallo daga china wani daga india wani iya kallo daga thailand in kana bin comment din mutane lokacin da ake kato ga kowa yana faɗan wai wurin da yake sai ka yi mamaki hankalinsu ba zai kama ba farkon hutowar remote control da aka yi farkon fitowarsa mutane dama sun ce sihiri ne kana zaune a nan kawai sai ka matsa abu babu igiya da ta hada babu waya sai ka ga abun ya canja tasha a'a to wannan ai sihiri ne ni na san dattijuwar da ta aka sa a dakin ta ɗanta ya hada mata ce ba ta so wannan ai sihiri ne in abu na Allah ne a hada da waya mana amma abu ba a hada shi da koi ba kuma a danna kuma yayi to ai kaga wannan ba wai hankali ya saba ba ci gaban ne yafi karfin tunanin dan adam a wannan lokacin amma in mun saba ba sai ya zama normal jirgin sama idan ka ga yawa ka da sahabbai in ba karama irin tasu ba ka ce wani mutum zai tashi daga china ya a rana ɗaya je saudiya don ya yi umara ya isa a ranar sahabbai ba za su fahimta ba musamman irin wahalar da suka sha na da'awa da isar da addini daga kasar wajen nan su shiga sha mai wani wahala ne ba sa sha su shiga misira wani wahala ne amma ba cikin awa biyu sai ka iso misira su da wasu al'amuran ba a cewa wai sun saba hankali tunanin mutum ne bai kai ba a lokacin kuma ko yanzu idan ka waye ka je gaban kakanka ko wani bafanka a ƙauye zai ga tunaninka ba ɗaya ne da nasa ba saboda mai zaman sa rayuwar ƙauye ya sani rayuwar birni bai fahimta ba ka ɗauki simple example ka zo ka je kana rayuwa abuja kuɗin cefane a gidanka kullum naira dubu sittin ake kashewa sai zauna dubu sittin gida za ka gina me a cefane a shekara ka ce wata ɗaya sai ya ce ka shi bai yadda ba shi bai yadda ba an taɓa wannan musu wani ya je ƙauyensu ya ba su labari wai gidansa abuja lokacin iya biyan haya naira dubu ɗari uku yana da biya suka ce kaji makareci ita ya za a dubu ɗari uku a hayan gida saboda mai a ƙauyen da dubu ɗari uku maybe sai ka sai gidaje guda uku su ba su san rayuwar ba haka hankalinsu ba zai kama ɗan adam zai biya haya a wancan lokacin dubu ɗari uku ba to yanzu kuma zo su gano ake biya sai su kai wannan kuɗin ɗaki ne ɗakin ma ba a ko'ina ba watakila sai a bayan gari Mafu? tayyib don haka hukuncin Allah ba komai ne hankalinka ya kai ya fahimta ba wasu kan ci alakar wata hudu da kwana goma da aka saka shine halittar mutum zuwa a hura masa rai wannan period zai ba mace iko ta kula da kanta da za a ga tana da ciki ko ba ta da shi tunda mai yiwa tana al'ada mai yiwa ba ta al'ada so da haka hukunci ne mai iyawa yana da alaka da wannan dogaro da hadisi na ibnu mas'ud radiyallahu anhu cewa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqa mithla dhalik thumma yakunu mudgha mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fi hin rufa fa umaru bi arba'i kalimatin bi bi rizikihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin ausa'id wannan hadisi iya bukhari da muslim a muslim ya ka cikin babul qadr hadisi na farko to in ka duba hadisin a yadda ake hada halitta daga nutufa dugon ruwa na halitta sai kuma me jini sai tsoka kowanne 40 ne 40 nawa 43 kaga 41 42 43 in ka dauki 40 sau uku ka hada ya zama nawa kwana 120 a nan aka ce ta ashhurin sai ka kaddara wata kwana 30 30 wata hudu ya zama nawa 120 sai a ce kuma goma nan me goma nan sai ya zama wani ciki da jinkiri gabanin ya fara motsi yana iya kai kwana goma akwai bambanci tsakanin namiji da mace ko yanayin halitta to wannan littasabbut ne don a tabbatar sai suke to iya da alaka da wannan na biyu kuma akwai hikimar bata al'ada da kuma abin da ake a jahiliya a jahiliyar mace ta mijinta ya rasu za a ɗauke ta ne sai a kai ta kaman gidan dabbobi a can baya can wajen boys quarters ko cikin garden sai a ajiye shekara guda take a shekara gudan nan ba ta wanka ba a bari ta canja kayanta ba a yarda ta ci abinci sai in yunwa zai kashe ta ba a bari ta sha ruwa sai kishirwa ta yi tsanani ba mai zuwa wajen ta ya zauna shekara guda za ta yi a cikin halin kaskanci ko wanka ba ta yi da musulunci ya zo ya ba su ikon su yi wanka su zauna a cikin gida su ci abinci su sha abun sha a zo a gaishe su a musu jaje a yi ta'aziyya sannan sai takaita daga shekara sai aka da shi kashi ɗaya cikin ukun wannan kawai wata hudu maimakon wata goma sha biyu sai shari'a ta rage wannan duka wani bangare ne na me na yadda musulunci yake protected rights na mata amma zo wasu dan jahilci ce musu yake wai addinin shi ya hana su haƙƙinsu bayan addinin su ya ba su wa ashara asharan nan zai zama kwana goma ko darare goma a ƙa'idar larabci in za ka kaddara sai dai ka ce ashara layal saboda mai idan layal ne namiji ne yaumun fa a layal laila mace ne yaumun fa namiji Su a ka'idar larabci abu na namiji kaman kwana to irginsa na mace ce irgen abu kuma mai damirin mace na namiji ne so ka ce ashara ai ba a ce asharata ba to sai a kaddara darare ne layali akwai misali mai sauki ka duba ko cikin suratul haqqa sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma wannan cikin suratul haqqa misali ne mai kyau da aran maika aya ta bakwai da Allah zai halakar da samuda mutanen annabi salih sai ya ce sakharaha alaihim sai ya dora wannan azabar iskar da ta zo ta. saba'a sai ya ce saba'a layal kaga ba a ce saba'ata ba sai aka ce saba'a layal saboda layal mace ce saba'a kuma namiji ne a irge da aka zo wajen kwana kuma sai aka ce wa samaniyata ayyam ba a ce wa samaniya ayyam ba saboda ayyam namiji ne to yanzu kirgin sai ya zama samaniyata so da malamai suka ce a ka'ida da an ce ashhurin wa ashara ba a ce asharata ba dole sai mu kaddara layal to aka kaddara layal dare goma to banda wuni kenan sai suka ce to ai akwai inda Allah yake kiran dare kuma ya ce daren ma'anansa wuni ne to sai mu ce to ashara layal amma bi ma'ana ashara ta ayyam saboda aran ma in ka koma ko cikin suratul taha illa bithtum illa ashara wannan misali ne يتخافتون يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما wannan cikin suratul taha aya ta 103 da muhallu shahid da Allah ta'ala yayi magana akan mujrimai mutanen banza sai yace sai suka ce illa bisum illa ashara ba mu zauna ba sai goma ba su ce ashara ta ba tunda suka ce ashara anan me za mu kaddara sai mu ce layal kaman wannan saboda ba a ce ta ba amma ƙarshen aya ta 104 a cikin tsaha din sai yace me nahanu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bithum illa yawma kagan kace asharata ashara layal to layal din kuma sai Allah ya ce illa yawma shi ya fassara yawma din so da haka in mun ɗauko wacce ayar sai ta shigo cikin wannan arba'at ashhurin wa ashara layal amma layal kuma fa in ka koma tsaha misalin da arab ma ya kawo to wannan kuma sai fassara maka layalin yana zama yawman ne to shi kenan mun fita a sarkakiyar sai mu ce arba'ata ashhurin wa ashara layal bi ma'ana arba'ata ashhurin wa ta ayyam mafhum tayi so zaka dan wata hudu da kwana goma tambaya ta gaba kuma shine misali bayan mata mai ciki akwai wacce ake togewa ko akwai mai sabanin hukunci ana iya samu na biyu matar da mijinta ya rasu take da tabuwar hankali akwai waɗanda suke gaba ta gaba akan tantana da tabuwa saboda nassosin da ke nuna an ɗauki alkalami akan wanda yake da taɓuwar hankali na biyu mace ce mijinta ya ɓata gaba ɗaya babu labarinsa ta jira ta jira ba labari ba wani wanda ya ji ɗuriyarsa malamai suka ce ya kaba ta take suka ce ita ba ta fara takaba directly don babu tabbacin labarin rasuwar mijin abinda za a yi sai a samu alkali kaga muhimmancin alkali a musulunci su zama suna bincike suna nazari kuma suna kwatanta adalci Allah ya taimaki alkalanmu akan haka sai alkali ya duba a halin da ya bata kwatankwacin wannan lokaci ne za a cire tsammanin cewa ana gaba ya raye in yana raye za a ji labari maybe ya zama wata uku maybe ya zama wata shida ko ce shekara ko ce shekara biyu dole sai a ji labarin in abu ne mai sauki da iya gare a ce kawai jirgi ne ya faɗi da mutane kuma an ji labarin an gan shi a garin an duba manifesto ba a ga sunansa kiliyani ba ko an ga mai kama da nasa ko kuma jirgin da ya fada akan wasu motoci shi kuma ya shiga motar fasinja a kama da mota ɗari sun kone a wurin Allah ya sawwake sannan ana zaton maybe yana ciki don mai don yayi waya cewa zai bar gari kaza zuwa kaza kuma akan hanyar to kaga wannan jinkirin ba zai yawa ba saboda ya zama daidai lokacin da ake zato duk da ba a gawarsa ba ba a san wace motar fasinja ya shiga ba amma in shirin ya zace akwai justification din gaskiya yana wurin ko irin tankar mai da take zuwa ta kona shaguna ya bar gida ya je kasuwa kasuwar da ya je din mai taxi ya ce a wurin na sauke shi kuma bayan nan sai aka ce ya rasu kuma an samu gawawwaki da yawa to kaga mibi zai ce to bari mu ba shi da wata daya mu gani ko biyu so daga wata biyu ya sai ta je wajen alƙali na yi wata biyu sai ce to daga yanzu mun kaddara ya mutu to ki fara taƙabanki a yau to wannan jiran bai shiga ta kaba ba so daga ranar da ya bada sai ta fara irge sai ta yi wata hudu da kwana goma in tana da ciki kuma sai ta haifa na biyu akwai abin da ake cewa imra'atul mafqud wato matar wanda ya bata gaba daya to wannan ya shiga cikin imra'atul mafqud sannan na biyu wanda a irin zamani da da ya yi tafiya mai tsawo to wani alƙalin zai ba da shekara biyu ko uku duka na jira ne idan a lokacin ta gama ta kaba ta yi aure sai ya dawo hukuncin da alkali ya yi saboda mai alkali hukuncin da ya take decision na ya rasu a matsayin shika ake daukansa so da ka bayi da ikon kuma ce sai an dawo da ita saboda ta yi gwargwadon abin da za ta jira kuma a lokacin da ta kammala ta gaba malamai sun kara juna ilimi idan ya dawo gabanin ta aure akwai sabon aure ko babu idan ta yi a magana mafi inganci gara a sake sabon aure din sai dai alkali kuma ya ce ya kaddara ya rasu in bai rasu ba ya yi faskun aurenta wanda kuma a babin ya halatta a sake yin sabon aure duka babu damuwa akai sai na gaba miji ne mace tana jira ba ta ji labarinsa ba misali ya fi taron ɗaya ga watan almuharram sai ta kai ƙara wajen alkali a bincika mata complain kai ta kai kuka alkali ya ce a jira aka jira wata ɗaya biyu uku hudu biyar ba labari bayan wata biyar yayi sai aka ji ai tun ɗaya ga almuharram ya rasu a lokacin da ya rasu an samu date ɗin da ya rasu ita kuma wata biyar da rasuwa to a lokacin automatically ta ma kammala ta kaba ba sai ta yi ba saboda yanzu akwai yaƙinin ranar rasuwa kuma ita ta gaba automatically ake farawa so tun da ta kai har ma ramadana amma tun ɗaya ga almuharram ya rasu sai mu ce to ai wata hudu na fara goma ya to ake daga kin gama ta gaba jiran ma da yanzu ba wani amfani Tunda ya tabbata ya rasu ta gabar ki ta kare Tunda ita ta gaba da man ba wai niyya ake ba automatically ne kawai dole ta fara a lokacin to ita sai a ce kin gama iddanki kin gama ta gaba so a lokacin ta samu aure sai ta yi wannan daidai ne a shari'a so wannan shine bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashara ina ga sai dai mu zai a tsaya a rabin ayar gobe sai mu tashi akan fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihin bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir gobe